وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm müsəlmanlar, hər şeydən əvvəl özümü və sizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Həqiqətən bilin ki, sizin Allah qatında ən üstün olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə çox saylı ayələrdə Allahın nazil etdiyi kitaba və göndərdiyi Peyğəmbərə tabi olmağa əmr edir. Və həmçində bir çox ayələrdə bizi Quran və Peyğəmbərinin sünnəsindən başqa heç bir şeyə tabi olmamağa əmr edir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: İttəbi'u mə unzilə ileykum min rabbikum və la təttəbi'u min dunihi awliya qalilan ma tədəkkərun. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabi olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyüd nəsiyyət dinləyirsiniz. Əraf surəsi 3-cü ayət. Başqa bir ayədə Allah sana buyurur. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah və yaghfir lakum zunubakum. Allahu gafurur rahim. De, Əgər Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun ki, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bu ayədə Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edir. Və deyir ki, de, yəni möminlərə de ki, əgər Allahı sevirsinizsə, yəni iddia edirsinizsə, edirsinizsə ki, Allahı sevirsiniz, o zaman mənə tabi olun. Məhz bununla siz təsdiq edə bilərsiniz, bilə, biləcəksiniz ki, həqiqətən Allahı sevirsiniz. Və ona görə də bir çox alimlər bu ayəni imtihan ayəsi adlandırırlar. Yəni, həqiqətən də imtihandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olursansa, deməli Allahı sevirsən. Və başqa bir ayədə Allah sana buyurur, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu götürün. Və nədən çəkindirirsə, nəyi qadağan edirsə, ondan çəkinin. Və həmçinin Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə Quran və sünnəni tərk edib ata-babaların yollarına uymağı da qadağan etmişdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا Onlara Allahın nazil etdiyinə tabi olun deyildikdə, onlar xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağız deyirlər. Və Allah təala ayənin ardında buyurur: "Əvələv kana abauhum la ya'qilun şey'an və la yehtedun." Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönelmeyiblerse onda necə olsun? Maide suresi 104 ayet. Başka Başqa bir ayədə anlatıla buyurur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi elçiyə tərəf gəlin deyildikdə atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir deyərlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə, onda necə olsun? Başqa bir ayədə Allah təala buyurur Loğman surəsi 21-ci ayədə وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Əvələv kənə şeytanu yəd'uhum ilə azəb səir Onlara Allahın nazil etdiyinə itaət edin deyildikdə onlar yox, biz əcdadlarımızın getdiyi yolu tutub gedəcəyik deyirlər. Əgər şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına doğru sürüklər isə necə olsun? və sünnədən Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə baxsaq da görərik ki, çox, çox saylı hədislər var. Və bu hədislər bizə Quran və sünnəyə sahabələrin, sələflərin fəhmi ilə tabi olmağı bizə əmr edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində deyil. İnni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan. Kitabullahi və sünnətu nəbiyyihi Mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər ondan yapışsanız, heç zaman azmayacaqsınız. Allahın kitabı və Peyğəmbərinin sünnəsi. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Kim məndən sonra uzun ömür yaşayacaqsa, bu zaman çoxlu ixtilaf görəcək, yəni parçalanma görəcək. Əgər belə olan təqdirdə siz mənim sünnətim və raşidi xalifələrin sünnəsindən yapışın və onda bu sünnədən arxa dişinizlə tutun, yəni möhkəm tutun və sizi bidətdən çəkindirirəm, yəni dində yenilikdən çəkindirirəm, həqiqətən hər bir bidət zəlalətdir. Və bu və bir çox ayələr, başqa ayələr və hədislər bizə bizi bidətdən çəkindirir və bidətin təhlükəsi, yəni dində yeniliyin təhlükəsi günahın təhlükəsindən də, günahdan da pisdir, şiddətlidir. Və Allah sana bu dini bizim üçün kamil etmişdir. Dinimiz kamildir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bizə bu dini olduğu kimi tam şəkildə açıq aydın bəyan etmişdir. Allah sana Quran-ı kərimdə buyurur, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radidu ləkumul İsləmə dinə. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim sizə olan neymətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Maidə 3-cü ayə. Ayşə radiyallahu anhə, möminlərin anası Urva ibn Zübeyr radiyallahu anhə deyir, kim sənə desə ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ona nazil etdiyi vəhddən nəyisə gizlətmişdir, o zaman Allaha iftira etmiş, yalan demiş olur. Çünki Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhar rasulu, belligh ma unzila ileyke min rabbik ve in lem tef'al fema bellagta risalatahu vallahu ya'simuka minen nas. İnallaha la yehdi'l kavmel kafirin." Ey Rasul, Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər belə etməsən, onda onun göstərişini, yəni sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönətməz. Və dinimiz kamildir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bizə bu dini tam şəkildə, gözəl şəkildə açıqlamışdır. Belə olan təqdirdə, əgər hansısa bir kimsə gəlib bizə Quran və sünnədə, dində olmayan hansısa bir əməli dindən sayıb, bu əmələ görə savab olduğunu iddia edərsə və yaxud hansısa bir ibadətə əlavəni dindən sayıb, buna görə savab olduğunu iddia edərsə, bu zaman bu insan dini naqis olmaz, olmaqda ittiham edir. Allaha iftira etmiş olur. Və həmçinin və ya Peyğəmbəri xəyanət, dinə xəyanət etməkdə ittiham edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm çatdırmayıb. Allah bunu buyurub, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm çatdırmayıb, bu bilir. İmam Malik rahimahullah deyir, Mən ibtədəə fiddini bidətən, yərahə həsənətən, fəqəz zəəmə ənnə Muhammədən xalər risalətən. Kim bu dində bir yenilik edərsə və onu yaxşı görərsə, bu zaman o, Məhəmmədin sallallahu aleyhi və səlləm risalətə xəyanət etməz, etməkdə ittiham etmiş olur. Çünki li'anna Allah yəqul. Çünki Allah təala buyurur: "Əl-yevmə əkməltu lakum dinakum." Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. "Fəmə lem yekun yevmə izin dinen fələ yekunul yevmə dinen." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın dövründə dindən sayılmayan bir şey də bu gün dinimizdən sayıla bilməz. Möhtərəm qardaşlar, bu ayələr və bu hədislər göstərir ki, bidətin təhlükəsi çox böyükdür. Bidətdən çəkinmək lazımdır. Və bidət nədir? İndi isə baxaq görək, bidət nədir? Bidətin tərifi nədir? Hansı əmələ bidət deyilir? Bidət sözünün lügəti mənası ərəb dilində yenilik deməkdir. Amma istilahı, yəni şəriətdə mənası isə Quranda Allahın buyurmadığı, və sünnədə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin etmədiyi bir əməli dindən sayıb, onu ibadət saymaqdır, ibadət hesab etməkdir və yaxud hansısa bir əməli ibadətə əlavə etmək və bunu da dindən saymaqdır. Bax, budur bidət. Bidət dində yenilikdir. Və fikir verin, tərifin edirik. Hər hansı bir əməli etmək və bunu dindən saymaqdır. Amma o ki, qaldı dünyəvi məsələlərdə, dünyəvi məsələlərdə yeniliyə icazə verilir. Çünki usul qaydası belədir ki, mübah şeylərin əsli halaldır və orada yenilik olar. Və bəziləri şübhə gətirir. Xüsusən də bidət əhli deyir ki, onda siz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dəvədə gəzirdi. Onda siz niyə maşında gəzirsiniz? Cavab budur ki, Düzdür, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dəvədə gəzirdi. Və biz bugün maşında gəzirik, amma bizim əqidəmiz, bizim eytiqadımız, dini başa düşməyimiz, <clears throat> həyata baxışımız Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm kimidir. Bizim bu günləri paltarımızın, evimizin və yaxud minimizin dəyişməsi bunların icazəlidir. Bizim isə tərifdə dedik ki, dində yenilik olmaz. Bax, budur fərq. Və dində edilən yeniliklər, bidətlər iki növdür. Birincisi, qovli və etiqadi bidətlər. Yəni, bəzən bidət əməldə yox, sözdə və ya etiqadda olur. Məsələn, Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər və ya Allahın hər yerdə olduğunu deyənlər, istəxdurullah. Bu özü bidətdir. Və ikinci növü isə ibadətlər, yəni əməldə edilən bidətlərdir. Və bu da Allahın və Peyğəmbərinin buyurmadığı bir əməli dindən saymaq və yaxud hansısa bir əmələ əlavə etmək və demək ki, bu dindəndir. Və ibadətdə edilən bidətlər özü də müxtəlifdir. Bəzən edilən əməlin əsli bidət olur. Yəni, edilən əməl nə Quranda, nə də sünnədə gəlməyib. Məsələn, buna misal Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin və yaxud övliyaların, salih insanların mövludunu keçirmək kimi. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özünə mövlud doğum günü keçirməmişdir. Bu, xristiyanlardan və yəhudilərdən gələn bir əməldir. Əgər lazım olsaydı, onu sahabələr edərdilər. İkinci növ, bidət, düzdür, bunu edənlər qəsdləri Allaha yaxınlaşmaq, Allaha ibadətdir. Yəni, sevgi, sevgi qəsdi ilə edirlər. Amma bilməlidirlər ki, ibadətin yerinə yetirilməsində qəsd, yəni qəsdin Allah üçün olması ibadətin qəbul olmasına kifayət eləmir. İkinci bir şərt də olmalıdır, o da ki, əməl Quran və sünnəyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyinə uyğun olmalıdır. Və məsələn, bir misal gətirmək istəyirəm. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhum dövründə baş verdi. Bir dəfə e, Amr ibn Sələmə, tabiindir, rəvayət edir, deyir ki, biz zöhr namazından əvvəl Abdullah ibn Məsudun qapısının ağzında oturub gözləyərdik. Gözləyərdik ki, namaza çıxanda ondan, yolda ondan faydalanaq. Və bir dəfə Abu Musa Əl-Əşari gəldi və dedi ki, Abu Abdurrahman, yəni ə, e, Abdullah ibn Məsudun künyəsi Abu Abdurrahman idi. Dedi, Abu Abdurrahman çıxdım evindən, dedi, xeyr. Və çıxandan sonra yaxınlaşdı ona və dedi ki, ey Abu Abdurrahman, mən məsciddə bir əməl gördüm və bilmədim, yəni bu, heç nə demədim, sustum bu əmələ. Yəni, sən nə deyirsən, sənin, sənin fikri bilmək istəyirəm. Dedi, nə əməldir o? Dedi ki, məsciddə gördüm ki, insanlar yığışıblar toplum, toplum, toplum və hər hələqənin bir nəfər seçiblər və hərəsinin də əlində daşlar var, 100 dənə. Və biri deyir ki, məsələn, 100 dəfə lə iləhə illallah deyin. Və onlar da 100 dəfə lə iləhə illallah deyirlər. Sonra deyir ki, təsbih edin, subhanallah deyin. Əlhəmdülillah deyin və bu cür zikr edirlər. Abdullah bin Məsud qəzəbləndi. Dedi, sən onlara heç nə demədin, deyir, xeyr. Gəldi, yaxınlaşdı onlara, hələqələrin birinə yaxınlaşdı. Dedi ki, bu nə əməldə edirsiniz? Dedilər ki, biz Allahı zikr edirik namazı, və biz namazı gözləyirik və Allahı zikr edirik. Allah bin Məsud dedi, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ Vay olsun sizin halınıza, ey Məhəmmədin ümməti. Nə tez azdınız, nə tez həlak oldunuz. Bir bu Peyğəmbərin sahabələridir, sizin ətrafınızdadır, yəni biz hələ sağıq və Peyğəmbərin paltarları hələ xarab olmayıb, köhnəlməyib, qabları hələ sınmayıb və siz necə belə əməl edə bilərsiniz? Vallahi deyir, siz iki şeydən biridir. Ya siz Peyğəmbərin ümmətindən daha xeyirli bir ümmətsiniz. Ya da ki, zəlalət qapısını açmışsınız. Dedilər ki, Vallahi ya Əbə Abdurrahman, mə əradnə illəl xeyra. Biz yalnız xeyir istədik. Yəni, niyyətimiz Allahı zikr etmək idi. Və sahabə deyir ki, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُسِيبَهُ Neçə-neçə xeyir istəyənlər var ki, o xeyrə çatmayıblar, çatmayacaqlar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm belə dediyini eşitdim. Allah bin Məsud deyir. İnnə qovmən yəqra'unəl Qur'anə لا يجاوز تراغيهم يمرغون من الإسلام كما يمرغ السهم من الرمية Mənim ümmətimdən elə qövm olacaq ki, onlar Quran oxuyacaqlar. Ancaq onların oxuduqları Quran onların boğazından aşağı keçməyəcək. Və onlar ox ox oh, öz hədəfindən çıxdığı kimi onlar da İslamdan bu cür çıxacaqlar. Və sonra Abdullah bin Məsud deyir ki, mən qorxuram ki, siz onlardansınız. Və Amr ibn Sələmə deyir ki, mən həmən o hələqədə oturanların çoxunu məhraman günü xalaricilərlə bizə qarşı vuruşan gördüm. Və bəzən bidət bidətin, yəni edilən əməlin əsli İslamdandır. Yəni, məsələn, hansısa bir ibadət İslamdandır. Və sadəcə bu, bu ibadətə nəsə əlavə olunub. Əlavə olunmaqla olur. Məsələn, bəzi firqələrin azana əlavə etdikləri kimi. Azan ibadətdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründə olub. Amma bəzi firqələr əlavə ediblər. Və həmçinin namaza etdikləri əlavələr kimi. Və həmçində üçüncü, bəzən ibadət əsli var, yəni İslamda ibadətin əsli var, sadəcə o düzgün şəkildə yerinə yetirilmir. Yəni yerinə yetirilmə forması düzgün deyil. Məsələn, zikirlərin, bəzi zikirlərin, bəzi sufilərin zikirləri cəmaatla qışqıra-qışqıra eybəcər şəkildə yerinə yetirilməsi kimi. Əslində bu bu insanlarda insanları İslamdan uzaqlaşdırır. Belə şeyi görən qeyri-müsəlman heç vaxt İslamı qəbul etməz. Deyəcək ki, mənim dinim ondan daha yaxşıdır. Sakit oturmuşam. Və üçün, dördüncü növ, bəzən ibadət yenə də Allahın buyurduğu kimi, yəni ibadət var, əsli var. Amma ibadəti, ibadət düz, var, əsli var və düzgün formada yerinə yetirilir, amma müəyyən bir vaxta və yaxud müəyyən bir məkana xas edilir. Bu da olmaz. Məsələn, Quran oxumaq ən fəzilətli əməldir. Quran oxumaq ki, fəzilətli bir əməl yoxdur. Amma bunu götürüb qəbristanlıqda oxumaq və yaxud 3, 7, 40 il bu cür mərasimlərdə oxumaq bidətdir qəbristanlıqda Quran oxumaq əslən haramdır, qadağandır. Və möhtərəm qardaşlar, yuxarıda qeyd etdiyimiz bidətlərin bütün növləri növündən asılı olmayaraq, istəyir qovli olsun, istəyir əməli olsun, etiqadı olsun, dində hökmü bunun haramdır. Olmaz. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi, bidət edən kəs Allaha iftira atmış olur, Allahın dininə və həmçində Peyğəmbərinə, Peyğəmbərini xəyanətdə ittiham etmiş olur. Və bəziləri deyirlər ki, bidət əhli deyir ki, bidət iki cürdür. Bidətun həsənə, bidətun seyyə. Yaxşı bidət, pis bidət. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kullə bidətin dalalə. Hər bir bidət zəlalətdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü hər xütbəni başlayanda deyir. Biz hər bir xütbəni başlayanda bu sözü təkrar edirik. فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamıdır və ən doğru yol Peyğəmbərin yoludur. Və şərrəl umuri muhtəsətuhə və əməllərin ən şəri bidətdir. Və kullə muhtəsətin bid'a və hər bir bidət zəlalətdir. Və hər bir yenilik zəlalətdir, bidətdir. Edilən əməllərin ən şəri yenilikdir və yeniliklərin hər biri bidətdir. Və kullə bidətin dalalə və kullə dalətin finnər. Və hər bir bidət zəlalətdir və hər bir zəlalət də o da aparır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü hər xütbədə təkrar edərdi və hər dəfə nikah kəsəndə və hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər dəfə möcüzə vermək istəyəndə, söhbət vermək istəyəndə öz xütbəsini bu, bu sözlərlə başlayırdı. Bunlar hamısının hikməti var. Və yaxşı bidət, pis bidət deyənlər nəyə, də, də, də, nəyə gətirirlər dəlil kimi? Umar radiyallahu anhunun sözünü. Umar radiyallahu anhu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə edilən bir əməli bir müddətdən sonra yenidən sahabələrə e, bir yığdı bir yerə. Nə idi o? Təravih namazı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dövründə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə namaza çıxdı, təravih namazına gecə. Və sahabələr də arxasında durub namaz qıldılar. İkinci gecə yenə belə oldu. Üçüncü gecə, günü yenə belə oldu. Deməli, bu əməlin əsli var idi. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çıxmadı və dedi ki, mən bilirdim siz buradasınız, çıxmısınız, gəlmisiniz. Amma qorxdum ki, ümmətimə fərz olar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm öz ümmətinə çox şəfqətli idi və istəmədi ki, onları çətinliyə salsın. Və ona görə də çıxmadı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm vəfatından sonra sahabələr yenə qılırdılar təravihi. Amma cəmaat cəmaat. Və Ömər radiyallahu anh dedi ki, bunları bir imamın arxasında yığsaq necə olar? Və etdi də, təzə bir bidət əməl eləmədi. Sünnəni yenilədi. Və dedi ki, ni'mətil bid'atu həzihi. Və burada o bidət yox, yenilik. Yəni bu yenilik, bu etdiyim yenilik necə də yaxşıdır. Yəni burada bu bidət əməl nəzərdə tutmadı. İslam'a heç nə yeni bir şey gətirmədi. Və qardaşlar, necə ki, günahlar müxtəlifdir, böyük günah var, kiçik günah var, İslamdan çıxaran əməllər var, bidətlər də belədir. Elə bidətlər var ki, günahdır, asilikdir. Eləsi var fiskdir. Eləsi var şirkə vəsilədir. Eləsi də var şirkdir. Məsələn, qəbirləri tavaf etmək, qəbirlərdə qurban kəsmək. Bunlar şirkdir. İslamdan çıxarandır. Elə bidətlər var, şirkə vəsilədir. Yəni, şirk deyil, amma şirkə aparır. Qəbirlərin üstün götürmək, böyütmək, bəzəmək kimi. Bunlar şirkə vəsilədir. Şəkil çəkdirmək və s. bu cür bidətlər kimi. Elə bidətlər var, asilikdir, günahdır. Və eləsi də var ki, bunlar kiçik, kiçik olsa da, amma yenə də ən böyük günahdan belə böyük sayılır. Məsələn, evlənməyi tərk etmək kimi və yaxud Allahın halal buyurduğu nəyisə özünə haram etmək kimi və s. Və bu saydıqlarımızın hər biri haramdır. Bunların hər biri insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Və bidət, bayaq qeyd etdiyim kimi, asilikdən də şiddətlidir. Çünki asi olan şəxs bilir ki, bu günahdır və nə vaxtsa ondan tövbə edir və Allah onun tövbəsini qəbul edir. Amma bidət edən insan isə özün həmişə haqda görür. Və çox nadir hallarda bidət əhli tövbə edir. Allah müvəffəq edən kəsdən başqa. Və şeytana da asilikdən çox bidət daha sevimlidir. Çünki şeytan bilir bunu, bilir ki, bidət edən insan dinə zərbə vurur, müsəlmanlara zərbə vurur. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərsə, biz şeytanı ona calayarıq və o da onun yoldaşı olar. Şübhəsiz ki, şeytanlar onları haqq yolundan saptıracaq, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edəcəklər. Barakallahu li və ləkum fil Qur'an və sünnə və nəfa'ni və iyyəkum bimə fihimə minəl əyət və hikmə أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem kardeşler, Allah sana buyurur. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُمْعًا El-Kehf suresi 104. ayet. Size əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verilmi? Bunlar o kəslərdir ki, onlar, onların dünya həyatında etdikləri əməllər boşa çıxmışdır. Hansı ki, onlar yaxşı əməllər etdiklərini zənn edirlər. Və İbn Kəsir bu ayənin təfsirində deyir. Bu ayə özündə Allaha düzgün şəkildə Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin buyurmadığı şəkildə ibadət edən hər kəsi əhatə edir. Və bu insanlar elə zənn edirlər ki, onların etdikləri əməl düzdür, amma əslində isə səhvdir. Və onlar elə hesab edirlər ki, əməlləri qəbuldur, amma əslində isə qəbul deyil. Allah Teala buyurur: "Vucuhun yevme izin haşi'a, aminetun nasiba, tasla naran hamiya." O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək. Dünyada üzülüb əldən düşmüşdür. Yəni dünyada çox əməl edib üzülüb əldən düşür. Çox qızmar oda girəcək. Buna baxmayaraq. Və bu insanlar, yəni ayədə nəzərdə tutulan insanlar, xuşu, Allaha, Allahı nəzərdə tutublar, Allaha ibadət ediblər. Amma əməlləri Peyğəmbərin sünnəsinə uyğun olmadığına görə qəbul deyil. Və bir dəfə Ömər radiyallahu anhu xaşpərəstlərdən olan rahibləri görüb ağlayır. Və yanındakilər soruşurlar ki, Yə əmirəl müminin, Ey müminlərin əmri, onlara niyə ağlayırsan? Deyir ki, Allah tanı bu ayəsini xatırladım. Bucuhun yevmə izil xaşiə, əminətun nasibə, taslə nəran həmiyə. O gün neçə-neçə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək. Dünyada üzülüb əldən düşmüşlər, yəni əməl etmişlər. Çox qızmar oda girəcəklər. Və bidətin fəsadları da çoxdur, qardaşlar. Bu barədə çox danışmaq olar. Məsələn, ümməti parçalayır, və, və sahibini sünnədən uzaqlaşdırır və ona görə də baxır, bidət əhli sünnəni sevmir. Çünki sünnə, bidət onun başın qatı vardır. Ona bidət sevimlidir. Və ona görə də sünnədə xoşlanmır, xoşlanmır, uzaqlaşır. Və həmçində zəif hədislərə istinad edirlər, uydurma hədislərə, yuxulara və s. nağıllara. Amma əlhəmdülə bizim dinimiz isə Quran və sünnə möhkəm əsaslara əsaslanır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşli faydalardan etsin. Amin. Allah bizi bu dində sabit etsin. Amin. Allah da bizi bidətdən və bidət əhlindən qorusun. Amin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Amin. Allah bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Amin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون